Azparneko lugaldea eremuko berriak ditzagula berreala zurekin, sanantion dioreti egunon? Egunon. Be, egun aipatuko dautzuet, uh, truk eguna, uh, aurten, be, uste, ba, irugarren aldia dela antolatzen dugula kitaldi hori, eta hori maiatzaren oita zazpian uh, iragaren da, behar funtsan ondoko larun batean, Eta hori garruko, uh, garruko gazteroa ezautzen duzu denek, HZ eh, eta baita mm, hangertatzen hori dira urte batzu. Be, hango, eh, leko behaz, hango inguruan antolatua izanen da, egun hori. Hala, eta beuri hori antolatua da, behaz, be, guk antolatzen dugu, gehi uh, leko eriko etxearekin laguntzan, eta gehi ikastola, bai ikastola eta HZ eta elkartek ilan. Behaz, asteko egitara egun hori antolatu da trukearen inguruan eta alternatiben inguruan pixka bat uh, bon, labur biltzeko kontsumismo sobera baita gaur egun eh, beti erosten erosten eta er, debaldetan batzutan usten ditugu gauza batzu eta beti erosi gauza berriak eta horren ordez beste bide batzu atxe maiteko be trukeari, trukeari buruz uh, abiatu zen uh, ideia hori Beaz, trukearen truke hasiko da, behatziak terditan hasiko da, behaz ekartzen alitu zuzen puskak eh, edo zen gauza etxeko gauzak, jantziak, liburuak edo zen gauza, bostak hartio, ba, egun guzian, eta hori da o, truke horoko eta onduan ere izanen da landare eta hazi trukea, eta hori uh, emaztek diotel karteak du okudeatuko, eta hori ere behatziak terditai goiti. Hala? Uh, gero, zer dugu, baditugu bi ere, interesgarriak direnak izi gari, bat amarrontan, hori euh, ben, Jeremy Pichon dinen da esplikatzera hori presque zéro zero dexe, hori c'est l'onda kin euh, familia, hori uh, be, bere proiektua, bere familiarekin duen proiektuari buruz da. Be, urte batez bere familiarekin, belburu gixartu zuten uh, eh, ondakin inahala gutieko iztea. Zero ez dakit, baina inahala guti behaz eta eguneroko jestuei kasu emanez. gauza guztiak kasu emanez. Eta kondatu dauk, kondatuko dauku nola egin duten eta be, berbatera bide batzu emanen ere. Hala, geho, iruak terditan beste intzaldi bat ere hori joan irubetak goienak emanen duena, hori permakulturari buruz da, hori baratzik intzan eta naturari gehiago lutua diren uh, teknikekin. Hala, uh, bi bintzaldi gero tailerak ere izanen dira. Beaz hor, eh, lau tailer bat ditugu, bat amarrontan, uh, beraz hori paletekin egiteko uh, baratzeak, uh, emaiteko gauzak landatzeko paletak, egu, zurezko paletak erabiliz, hori reziklart uh, elkarteak animaturik, Beste bat, bi uh, badugu, beraz, uh, ze, zero ondakin uh, e, joste eta bat da, hor, beraz. Hori izanen da, zuenpustak ba, zuen berri josteko eta berri zerabiltzeko, uh, jantziak. gero, bostak terditan uh, etxeko kosmetikak egiteko eta bat. Hori, baigurriko sagoitegiak animatuko du. Uh, hor, hatik izena eman beharko da, emanen dautzuetzen bakia um, mm, bukaeran. Eta, ala, bordi bi biontan ere garro etxalde biologikoaren bisita ere izanen dela. Badakizu bezala ondakinak baitira ondoan. Ondakinak, barkatu balazkiak ondoan <laughs> baitira. Hala, eta gero egun guziantzak erakusmaiak ere izanen dira. Beraz, berezketari buruzko sensibilizazia biltak garbirekin, Uh, gero izanen da ere jeziklar telkarteak emanen duen beste eta eh, bat atxikiko du. Berrera bilpena eta berreskuraketari buruz. Eta txirindola ere hori izanen da, elkartea. Eta hor, eh, nahi bauzie, ba, horiek eh, bai honakoak zautzen dituzie, bai honako elkartea eh, biziketak berriz konpontzen dituen tailer bat da. Eta horrek hartzen baditu zue, uh, biziketa, zuen biziketa xar batzuk, eh, berean konpontzen dituzue, eta ere berriz uh, trukatzen hanko dituzue aur biziketa bat eskuratzeko, tipien dako. Hala, Eta beraz, hori guzia erran eta, uh, azken gauza, bi gauza biziki importante, lehena jateko eta edateko izanen dela egun guzian, bai gureko ikastorarekin, eta eguerditan uh, apetifa eta baskaria laitzeko lezer ingalz taldea ere ginen da, a ah, musika kajean horrek ilan eh, garroa laitzerat. Hara, uh, besterik ez, uh, euria badi atik lekorneko uh, jodi aldean izanen da gelan, hor plazan den gela. Enostez ez dut pitxikantzi. Bai, zenbakia? Ah, bai. Uh, beraz, hori da, behirri elkargoko, behirri elkargo, barkatu, eh, polo, uh, lujalde ere muko zenbakia. <coughs> barkatu, zeron bost, bost behatzi, bi behatzi, bat sei lau zazpi. Hala, hori da zenbakia, <coughs> barka zazpi. Hala, <coughs> ba, lasai, asan entzion, ez zira bakarra zailtasunen ukeiteko. Hala, prima dira. <laughs> Bo, mireska gazteko, hilabete hon, eta behon, elduden hilabete arte? Biz adio. jo. Hai,